Спробую, посміхнувся він. Вони сиділи в ресторані недовго. Ірина сказала, що в неї від цього гармидеру, від варварської джазової музики болить голова. Музика повинна голубити нас, а тут барабанні перетинки лопаються. Чи, може, підемо трохи потанцюємо? Я ж не вмію танцювати. А що ж тоді ти вмієш? запитала жартівливо. Працювати. Це вміють і негри на плантаціях, посміхнулася вона. Треба вміти жити. А ти вмієш? подивився він на неї. Уяви собі вмію. Я люблю театр і музику. Справді відчуваю від неї задоволення. Ми вже чимало поїздили з Василем побували в Італії, Греції, Йогославії, а в себе так майже скрізь. Все з ним. З ним і сама. І він відпускав. А чого ж? Між нами свобода і довіра. Вона затнулася і почервоніла. Вона тепер часто спотикалася коли торкалася в розмові своєї домівки, але якось швидко виходила з штопора і знову мчала кудись і тягнула його за собою. Завтра і післязавтра ми, мабуть, уже не побачимось, сказала вона на вулиці. Я їду до санаторії в Пущоводицю. Василь посилає мене туди кожен рік. Він чомусь вважає, що мені треба підкріпляти своє здоров'я хоч у мене воно залізне. Жодного разу навіть грипом не хворіла. І тому ми ще підемо сьогодні до однієї моєї знайомої художниці пити каву. Вона завжди працює ввечері. Це була не художниця, а скульпторка. Мала велику світлу кімнату на Чорній горі, а в кімнаті зручні антресолі з маленьким столиком, кріслами, торшером та голубими фіранками. На антресолі вели кручені сходи, а в кімнаті гіпсові і бронзові фігурки, мармурові бюсти, зліпки рук і ніг, карбування по міді та бронзі. Це ви? запитав Сергій скульпторку високу худу жінку. Не міг повірити, що це все створено її руками. Я. Жінка не розпитувала Вірини, кого та привела до неї, і Сергій потроху оговтався. Коли каву розмовляли, Сергій мало тямився в тому, що розповідала скульпторка. Либонь обговорювала з Іриною нові роботи якихось своїх знайомих. Ти Софія погано вчинила що не захистила Петра, сказала Ірина. Софія нахилила голову. Ріденьке волосся було розчесане на проділ, і білий рубчик відсвічував чітко, мармурово. Я не могла. Майже всі члени ради виступили проти. Все одно, твердо сказала Ірина, він учив тебе ремесла, а його закохана справжнє мистецтво. Степанков сказав, чого вона плаче? Що чого такий песимізм? І ти слухала таку каламуть? Тобі легко оце тут. Мені теж нелегко, мовила Ірина. А тобі далі буде ще важче. Ти тільки для цього й прийшла, аж тепер підвела великі втомлені в сітоці зморщок очі Софія. Для цього а також попити кави. За каву спасибі. Підвелися і пішли вниз по гвинтових сходах. Візьми карбування. Я зробила для тебе, сказала внизу Софія і взяла з полиці бронзову дощечку з портретом бородатого діда, мабуть, якогось композитора чи письменника. Не треба. В мене вже ніде їх вішати. Ти не боїшся, що вона подзвонить Тищенку? запитав у Ірини Сергій.